ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون نتولي مومبا متوكو دونغو ونوتوى صوتي ونوتوكانا نماتوبي يليوتوى سورة والجان خلقناه من قبل من نار السموم na majini tuliwaumba kabla kwa moto pepo moto wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun na Mola wako mlezi alipowaambia malaika hakika mimi nitamuomba mtu kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yaliyotiwa sura fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin basi nitakapomkamilisha na nikampulizia roho yangu basi mumwangukie kumsujudia fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un basi malaika wote pamoja walimsujudia illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin isipokuwa iblisi yeye alikataa kuwa pamoja na waliosujudu qala ya iblis ma laka alla takuna ma'a sajidin akasema ewe iblisi una nini hata hukuwa pamoja na waliosujudu qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun akasema haiwi mimi nimsujudie mtu uliyemuumba kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yenye sura qala fakhruj minha fa innaka rajim akasema basi toka humo kwani hakika wewe ni maluni wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin na hakika juu yako ipo lana mpaka siku ya malipo qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun akasema mola wangu mlezi nipe muhula mpaka siku watapofufuliwa qala fa innaka minal munzarin akasema hakika wewe ni katika waliopewa muhula ila yaumil waqtil ma'lum mpaka siku ya wakati maalum qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in akasema mola wangu mlezi ilivyokuwa umenitia makosani basi nahakikisha nitawazaini hapa duniani na nitawapoteza wote إلا عبادك منهم المخلصين ila waja wako waliosafika قال هذا صراط علي مستقيم akasema hii njia ya kujia kwangu iliyonyooka إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين Hakika waja wangu wewe hutakuwa na mamlaka juu yao isipokuwa wale wapotofu waliokufuata. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, na bila shaka jahannam ndipo pahali pao walipoahidiwa wote. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum, ina milango saba na kwa kila mlango iko sehemu waliotengewa